บุ๊กทูสิบสามจูซันกิจกรรมิโกโตมาท่าทำอะไรมารุตาว่า何をしていますかเธอทำงานในสำนักงาน 彼女はオフィスで働いています。เธอทำงานด้วยคอมพิวเตอร์。彼女はコンピューターで仕事をしています。มาท่าอยู่ที่ไหนマルタはどこですかที่โรงหนัง映画館にいます。เธอกำลังดูหนัง彼女は映画を見ています。 ปีเตอร์ทำอะไรปีเตอร์ว่は何をしていますかเขากำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัย彼は大学で勉強していますเขากำลังเรียนภาษา彼は言語を勉強していますปีเตอร์อยู่ไหนปีเตอร์はどこですか ที่ร้านกาแฟ คาเฟ่นี้มัสเขากำลังดื่มกาแฟคารบาโคฮีโอนอนเดย์มัสพวกเขาชอบไปไหนคาร์บาโดโกเอกุโนกาสกีเดสคไปดูคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตดสพวกเขาชอบฟังดนตรี 彼らは音楽を聴くのが好きです。彼らは行くのが嫌いなところはありますかディスコ。ディスコです。彼らはダンスは好きではないのです。